ท่านธรรมยังติลักนาธิคาทายโยมพนามเสสาเกสังขาราอนิจจติยาคาปัญญายาปัสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมาตานิพินาติทุเกสัมโกวิสุทธิยา เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสาเพสังขาราสุขาปิยาตาปัญญายปัสสติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ อาจานิปินตติทุเกเนสัมโควิสุทธิยา เพื่อนั้นย่อมเห่อยนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมบทจดสาเมธรรมาอนัตตาติยตาปัญญายปัสสติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอาตานิปินตาติสุเกเอสามโควิสุทิยาเมื่อนางย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ทนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอาปากาเตมนุสเตสุเยชนาปาร คามิโน ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ถึงความแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอาตายังอิสราปัจจานิรัมเมวาทุทาวติหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งล้ออยู่ตามฝั่งในนี้เองเจจาโกสัมมาตาคาเมธรรมเมธรรมานุวัติโน นเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ทำในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว เตชนาปารเมสันติมาจุไยยังสุสุตรังชนเหล่านั้นจกถึงความแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมาจุที่ข้ามได้ยากนักการนำธรรมังวิปาหายาสุขังภาเวตปันติโต จงเป็นบัณฑิตละธรรมธรรมเสียแล้วจะเดินทำสาวโอตาอโนกรรมกรรมวิเวเกยัสสุรมังปัจจาริรมิมิเยยาอิสวาคาเมอจินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละคำเสีย เป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยาก